Allohning masjidlari Allohga qo'shib birovga sig'inmaydi. Allohning masjidlari Allohni o'zinigina ulug'lanadigan joy. Shundan ba'zilar o'sha ko'rishish va boshqa narsalarni xonaqoda u bu degan gaplar bor, lekin bu narsa bunchalik nima emas. Faqat masjidda bir juda Allohni o'zigagina sig'inadigan bir holat bo'lishi kerak. Bundan murod ko'rishmaslikka oyat bor yo yo'q degan narsa emas shundan ba'zilar istihroj qilib shu boshqa odamlarni urug'lashga masjiddan tashqarida bo'lgani yaxshi deyishadilar lekin bu ko'rishish va boshqa bo'lishlikni bunga ziddiyati yo'q masjidda o'tirganlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salom berib ko'rishishardilar mana shu narsalar bilan buni bunga sarih bir oyat yo'q birodarlar lekin shu oyatnidan istihroj qilib masjidda faqat ollohnigina ulug'lanadigan joy bo'lishi kerak. Boshqa bu yerda ulug'lanadigan boshqa narsa bo'lmasligi kerak deyiladi. Qayerda bo'lib duo qilsanglar, men sizlarga bo'yin yurak tomiringlardan yaqinman dedi. Biz shunday sodda-sodda tushunmoqligimiz kerak dinni Juda bir murakkab tomonlariga o'tmaylik. Alloh subhanahu va taolo bizga bayon qilmagan narsaga e'tibor bermaylik. Bizga bayon qilmadiki, bizga foydasi yo'q. Shuning uchun bayon qilmadi. biz bayon qilgan narsaga ergashishlikka harakat qilaylik